Olivoleo povas prilongigi la vivon. Gi bon gustas, cae gi estas considerata, cun circau septec quin procentoi da nesaturitae gras acidoi, iam de longe kiel saniga. Oliv oleo estas nemalhavebla en sana cuierado. Precipe, se gi estas malvarme el premita, cae sempre laboro restas en natura stato. En actuala studajo el usono, oni constatis contexton inter la consumo de iam tre etai quantoida oliv oleo, cae imprese pli mal grandan en tutan morton tetson. Esplorista te amo plenumis la prilumigon cun pli ol naudec mil homoi el san facai profesioi. Oni comparis sestec mil quincent octec du virinoin cae tridec unu mil octcent unu viroin. Unui consumis olivoleon mal ofte, aune niam. La aliai consumis pli ol 0,5 quinculer plenoin, circau sep gramoin en tago. Ciui partoprenantoi ne suferis jela comenzo de la studo pri cor malsanoi au cancero. En intervaloi de quar jaroi, la partoprenantoi plenigis demandiloin, en ciui oni demandis ilin pri la uso de olivoleo, por salato, por baccado cae rostado rilate al aliae plantae oleoi, exemple maiza, carda, soia, cae colza oleo, cae crome, pri margarino, butero, cae lacta grasso. La resulto estas miregiga. La morto risco malaltigis dum la longiara observa periodo iedecnau procentoi se estis consumata mal pli da besta grasso, kiel exemple butero, au forte prilaboritae grassoi, kiel exemple margarino, sed ansta taue oliv oleo. La effecto aperis evidente iam ce la de circa dec gramoi da grasso. La plei grandai devioi montrigis c'è la morto risco de cor sango circula malsanoi, de cnau procentoi, cae de neuro degenera malsanoi, dudec unu procentoi. Sed ancau la morton tezzo c'è cancero, cae malsanoi des pir voioi, estis je dec sep, cae dec hoc procentoi mal pli alta. La oleo el la malgrandai verdai cae nigrai fructoi de la oliv arbo, helpas mal altigi la nivelon de cholesterolo. Gi stimulas la metabolon, cae estas considerata ciel longtempa energi fonto. La sana grasso disponas pri fortai antioxidigai etsoi, gi efficas sango dilue, cae malaccelas inflamoin. Cio tio estas factoroi, ciui ludas gravan rolon por la sano, cae ciui povas helpi al ni, attingi pli da sanae vivo Multae studajoi montras, ciel valora oliv oleo estas por la homa corpo. La actuala prilumigo parolas ecch pri pruvebla efico alla morto risco changi sian vivo stilon directe al pli sanae nutrajoi, inclusive de consumo de olivo leo, do povas al porti sanon, cae pli longan vivon.